بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله نريد بامي vam je predavanje حسين Alvedina Husein Bašića Rekajk. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Prvi dio današnjeg naših susreta govori o rakajku, o rasporedu, Pa šta je to rakajk? Rakajk to je jedan ogranak, jedna islamska disciplina koju mnogi nepravedno smatraju nevažnom ili manje važnom. Međutim, naši prethodni učenjaci i prve generacije i učeni do dan danas smatraju tu disciplinu najvažnijom. Jer šta znači rakajk? Rakajk to su kazivanja ili dersovi ako hoćete koji omekšavaju srce koji oplemenjuju dušu i koji čovjeka čine bližim Allahu Đelešanu. I zbog toga ćemo mi naš rakaj s kojim ćemo se družiti u ovom vremenu početi od samog početka. Bilježi ima muslim u svom sahihu da su došli neki ljudi iz arapskih plemena da se kod poslanika raspitaju o islamu, o vjeri i tako dalje. Pa kažu oni, nes Mi smo došli da te pitamo o islamu i o tome što ti propovjedaš. Kaže njima poslanik sallallahu alaihi ve sellem, Kana Allahu yakun shay qablahu. Allah je postojao i bio i ništa nije bilo s njim i prije njega. Kao što se u ajetu kaže huwal awwal on je prvi. Ko je prvi? Allah šanu je prvi. Njegovo, jedno od njegovih imena uzvišenih i najljepših jeste da je prvi. Šta znači prvi? Znači da je postojao oduvijek i da nije bilo nikoga prije njega. Allahu Allah je postojao i bio, a prije njega nije bilo ništa. Zatim dolazi stvaranje, Allahova mudrost, Allahovo ime Al-Hakim, Allahovo ime Al-Hakim koje sadrži u sebi dva plemenita značenja. Prvo značenje je mudrost, koja da bi došla do izražaja mora se manifestovati na stvorenjima. Zatim, Al-Hakim također nosi značenje onaj koji usavršava i precizira stvari do savršenstva. I dolazi prvo stvorenje. Zna li neko koje je prvo stvorenje koje je stvoreno? To je prvi čovjek, a stvorenje? Pero? arš, ali to se ne računa, to je iza zastora. Postoje dva mišljenja kod naših učenjaka. Dobar dio njih zastupa da je prvo što je stvoreno arš, a arš je Allahovo prijestolje, najveće stvorenje Allahovo. A drugo mišljenje da je prvo stvoreno pero na osnovu hadisa koji je zabilježio ima muslim, da je prvo što je stvorio Allahšanu pero. Postoji nekakvo treće mišljenje koje to pokuša spajati, ta dva mišljenja, a to je da je arš stvoren prvi uopšte, a da je pero prvo što je stvoreno od ovoga svijeta, znači ovog zemaljskog, ili u ovom kosmosu. Bilo prvo ili drugo, iako hadis možda koji je zabilježio ima muslim donekle možda na vagi teži, je zbog tog teksta koji bukvalno kaže prvo što je Allah stvorio bilo je pero pa mu je rekao piši i ona je zapisala sve što će se dogoditi do sudnjeg dana. I onda Allah Đelešanu stvara ovaj svijet za šest dana. Kako se to na nekoliko mjesta u Koranu spominje, a u hadisima se jasno precizira šta je Allah u kojem danom stvorio. I prvo što je prije, prije kosmosa ovog stvorio je zemlju. Pa je onda stvorio nebo. A onda je nakon stvaranja nebesa stvorio je sve na zemlji. Iz zemlje je stvorio njene izvore, brda, šume, puteve, staze i tako dalje. Znači prvo je stvorena zemlja, zatim nebo, a onda nakon stvaranja nebesa stvoreno je sve ovo ostalo na zemlji. I posljednjeg dana stvaranja, u petak, petak je posljednji dan kad je posljednji dan stvaranja i taj će dan biti kijametski dan. Poslanik sa srleme jasno kaže da će kijametski dan biti u petak. Koji petak Allah zna posljednjih dana stvaranja, kada je sve već bilo stvoreno, Allah Đelešanu stvara jedno biće. A to je Adema Aleksana. I svoje uzvišene mudrosti obavijestio je Meleke da će stvoriti čovjeka. Obavijestio Meleke. A onda su meleci rekli a što da stvaraš? Nekoga ko će nered sijati po zemlji, krv proljevati i grijehe činiti. A onda im Allah kaže, ja znam ono što vi ne znate. Kažu naši učenjaci, to jest ja znam da će među njima biti poslanika, bit će vjerovjesnika, bit će evlija, bit će dobrih ljudi, bit će ljudi koji će nakon hiljadu i pol godina vjerovati u njegovog poslanika. A to smo ako Bog da i mi. I to je Allah izdigo ljudski rod tim ljudima. Što znači da ljudski rod vrijedi dok je tih ljudi u njemu. Kad ne bude tih ljudi, tad će kijametski dan nastupiti. Kako to poslanik sallallahu alaihi ve kaže u hadisu koji je zabilježio ima Mahmed, ima Muslim, neće nastupiti kijametski dan dok na zemlji bude čovjek hodio i govorio Allah, Allah. Kad ne bude ni toga više, nastupit će kijametski Znači, nema čovjeka dobrog. Kako su meleci znali šta će čovjek raditi na zemlji? Kaže im Allah najbolje zna. Postoji mogućnost, jedan odgovor koji je dala Ulema, da im je Allah Đelšanu rekao i obavijestio da će biti ljudi koji će stvorit će čovjeka, ali kuranska kazivanja nisu uvijek podrobna. Često se u kuranskim kazivanjima ističu pojedini elementi, a neki su izostavljeni koji nisu važni za poruku od tog događaja. Moguće da je Malšanu rekao i oni su znali. Moguće da im je dao nadahnuće, to je drugi odgovor. Znači nadahnuće kad je spomenuo čovjeka da će stvoriti, oni su u sebi osjetili da će taj čovjek tako raditi. Treći odgovor koji su ponudili jeste da su vidjeli džine koji su stvoreni prije čovjeka i meleci su stvoreni prije čovjeka. Šta su džini radili na zemlji? Pa su rekli da će i čovjek. Četvrti odgovor može biti da su oni znali da je Dunjaluk, zemlja ova, stvorena za ispit i iskušenje. Hađe je ispit i između dobra i zla, normalno da će biti i onih koji će pripasti dobru i onih koji će pripasti zlo. Bilo kako bilo, Allah Đelešanu stvara čovjeka. I bilježi ima muslim hadis u kojem stoji Halak Allahu Adema ala suratihi. Allah je stvorio Adema u njegovom prvom obliku. Šta to znači? Kažu naši učenjaci, to znači da je Adem stvoren odmah u svom obliku i nije imao razvoja nikakvog. Nije bio dijete, pa mladić, pa momak, pa čovjek i tako dalje. Adem je stvoren odmah kakav je bio. Kao zreo čovjek. Kaže poslanik sallallahu alaihi da je bio dug 60 podlaktica. Kaže naši učenjaci 60 podlaktica onoga koji je to rekao, a to je poslanik sallallahu A njegova podlaktica je otprilike koliko podlaktica i prosječnog čovjeka iz ovog umeta koji nije ni visok ni dug. To je otprilike oko 45 do 50 centi. Pola metra prosječno. Kad to izračunamo znači da je Adem a.s. bio visok oko 25 metara. A.s. Nek bude 20, oduzmi 5, nema veze. Pa oni su sačunali, nek bude između 20 i 30, nema veze. Znači 60 podlaktica, to zavisi od računanja. Ja. Nek bude 30, ono se tamo stoji 60 podlaktica. Sad računanje podlaktica, da li 50 centi, 55, 60 centi, nije važno neke 20 metara, neke 30. Znači jedno ogromno biće. Stvoren je od blata, od zemlje pomješani s vodom, to je glina. I bio je tako dok se nije osušio i postao kao osušeni čup. Jeste vidjeli, znate šta je čup? To je ono što, što prave od one zemlje pa se ono sasuši. Dobro su. I Iblis, žela ga prokleo, dolazi Čim ga je vidio, počinje u njemu rasti bis, Jer je osjetio konkurenciju. On je do tada bio džin koji je zbog svoje pobožnosti dostigao stepen da bude s melecima. A zvao se, kako kaže Abdullah ibn Abbas, do tada Azazil. Kao Allahov sluga ili Allahov onaj ko izmeti Allahu Đelešanu. Dolazi petak i Allah Đelešanuhu u to tijelo udahnjuje dušu. I Adema je Allah Lešanu stvorio svojom rukom, znači tu glinu. Allah je svojom plemenitom rukom oblikovao, kako se to navodi u niz kuranskih ajeta i u brojnim hadisima. I on mu je udahnuo dušu, znači s koliko počasti Adem počastovan. Allah ga je svojom rukom uobličio on mu je udahnuo dušu, a svim drugim ljudima su udahnuli dušu meleci. Novorođenčetu bebi u stomaku dođe melek i udahne mu dušu, propiše, zapiše obskrbu, zapiše život. Znate taj hadis? Ali Ademu je Allah Đelešanu udahnuo dušu. I zato kažu učenjaci, ovi koji zbog posebnog rođenja Isa, ali se smatraju ga Božim sinom, kažu Adem je preći ako ćemo po toj logici ići. Jer Adem Alešanu svojom rukom obličio i u njega dušu udahnuo. Nakon toga Adem Al-Islam biva smješten u džennet. Da li se to odnosi na džennet, pravi džennet u koji će ući vjernici, ili se to odnosi na nekakvu bašću ili uzvišenje na zemlji ili nekakva na, na zemaljskom nebu i tako dalje, da je to bila neka posebna bašća. Postoji mišljenje to, međutim ispravno mišljenje da je Adem bio u pravom džennetu. A dokaz za to je hadis koji su zabilježili imami Buhari i Muslim. U kome stoji da će ljudi na kijametskom danu doći do poslanika svih, pa će doći do Adema kad ne mogu no više izdržati nikako. Doći će do Adema, se nam. I reći će daj zauzimaj se danas da pođe suđenje. Zauzimaj se za nas. A on će reći a da li vas je iz dženeta izvadilo išta, izvelo išta drugo osim grijeh vašeg oca? Znači, oni hoće u džennet, tada na kijametskom danu svi će čekat pravi džennet. A Adem kaže da je iz tog dženneta izveden zbog tog grijeha. To znači da je džennet u kojem je Adem boravio šta? Pravi džennet u će vjernici boraviti nakon kijametskog dana. Koliko je Adem živio u džennetu? Hiljadu, deset hiljada, sto hiljada godina, Allah zna sam. O tom periodu ništa ne znam. Ali prije ulaska u džennet, Allah Đelešanu želi da pokaže ponovnu počast Adem Alisana. I kaže melecima, učinite mu seždu. Padnite mu na sečdu. Kažu naši učenjaci, u šerijetima poslanika i propisanim seždama bile su dvije vrste seždi. Jedna vrsta sežda i badete. I to nikada ni jednom stvorenju nije bilo dozvoljeno učiniti osim Allahu Đelešanu. I meleci, i nebesa, i zemlja, i sve ostalo što je stvoreno, takvu vrstu sežde smije samo Allah učiniti. I druga sežda, to je sežda pozdrava. A to je ono što su učinili meleci. Znači nije to bila sežda i vladeta Ademu, nego iz pozdrava. Zbog toga neki kažu, ne, mora znaši da je to bila sežda, jer sežda u, u, arapskom jeziku znači naklanjanje. Možda je to vid bio naklanjanje, nešto slično ruku, možda je to bila prava sežda kakva jest, kao što kažu neki, nije važno, ali nije bio i vadet nego pozdrav. I to je bilo dozvoljeno u prijašnjim šerijatima, čak i u vrijeme Jusuf a.s. Vi znate da je Jusuf a.s. Kad, kad su došli mu braće i oni pali su mu na seždu, kao kaže Kur'an. Znači seždu pozdrava, ali u našem šerijatu to je zabranjeno. I ne smatra se da izvodi iz vjere ako bi neko to i radio, nego se smatra malim širkom, znači onome što, što je slično velikom širku i činjenju i badeta drugom. Da bi Allah Đelešanu pokazao da je Adem uistinu vrijedan svih tih počasti. Naravno da treba da, se vidi ono što je najblistavije i najvrednije kod Adema. I šta Allah Đelešanu pokazuje melecima u to vrijeme? pokazuje Ademovu osobinu znanja i saznavanja. I rekao mu je, podučio ga svim imenima. Znači, ovo je drvo, ovo je kamen, ovo je brdo, ovo je nebo, ovo je zemlja, ovo je voda. Znači, imena svih ljudi, svega što postoji. I zato je Adem, ali se nam bio najučeniji. I zato nastaju velike pogreške u današnjoj modernoj nauci, sociologiji, psihologiji, istoriji i tako dalje, zato što oni polaze od pretpostavke da je prvo biće, ljudski predak, bio, bilo primitivno biće. Bilo biće koje nije znalo, koje se razvojem došlo do ovog stepena, a nije tako. Allah istinitije govori i on bolje zna šta je bilo u prošlosti. Ljudska bića su nastala od Adema, najučenijih čovjeka koji je znao sve što je Allah stvorio i nakon njega ljudi su degradirali u znanje, a nikako se nisu uzdizali. Nakon toga se nam ide u džennet, Iblis odbija učiniti sve što biva proklet i tada dobija naziv Iblis. A Iblis u prevodu znači onaj koji je izgubio svaku nadu. Onaj koji je izgubio svaku nadu Allahu milost ili oprost. Međutim, Alešanu je htio također da Iblis zavodi Adema i stvara njegovu ženu od Ademovog rebra. To je Hava. I oni su boravili u džennetu to vrijeme i bilo je zabranjeno da jedu neke plodove. Da li to bila jabuka? Da li to bila naranđa? Da li to bilo nešto što mi ne znamo, Allah samo zna. Mi ne kažemo da je jabuka kao što se navodi u nekim i da je ova jabučica posljedica toga. To nije tačno. Znači nije tačno da je ova jabučica koja postoji kod ovog kao Adem nije proguto, nego je samo Hava progutala pa nema jabučicu. To je priča izmišljena. Zašto? Zato što Allah jasno u Kur'anu kaže فَأَكَلَا minha. I njih dvoje su pojeli vočku. Znači nije rekao Hava je pojela, Adem nije. I Hava i Adem su pojeli voće. Zabranjeno voće. Nakon toga prvo što im se desilo je da su im se ukazali, ukazala stidna mjesta. Sad se postavlja pred nas pitanje kako je Iblis zavodio Adama i Havu kad je protjeran iz Neki kažu ušao je, povezu se sa zmijom. To je biblijska priča, verzija to kazivanja. U nas nije došlo ništa u vezi s tim. Može to biti tačno, možda i nije. Uglavnom, znamo, Kur'an jasno kaže da ih je zavodio kako? Allah samo zna i dolaze i spuštaju se na zemlju svi. Adem a.s. njegova žena i Iblisa I Iblis daje zavjet da će vječno dok je živ zavoditi Ademove potomke i da će da moli Allah da mu da život je Jametskog dana. Znači Iblis koji je tada zavodio Adema živ je do danas i živjet će je ametskog dana. I poslanik sallallahu alejhi ve hadisu koji je ima Muslim kaže nam da on svaki dan postavi svoje prijestolje na vodi, moru. Koje je to more, ne zna se. I šalje svoje zaslanike te džine i šeitane da širi neredi fesad, fesad po zemlji. Kažu naši učenjaci na osnovu hadisa koji su preneseni u vezi s tim, da tada kad je odbio seždu, Allah je njegov izgled koji je bio lijep i oblik, preobratio potpuno. Tako da se od tog preobraćanja spominje da je dobio rogove, da postoje još nekakvi, nekakvi opisi, pa između ostalog se spominje i da je dvospolac. Šta to znači? Da sam sebe oplođava i rađa. Znači svoje potomke. Što je navelo neke učenjake da kažu da Iblis nije otac svih džina kao što je Adem otac svih ljudi nego da je Iblis otac šeitana samo. A džini su druga bića stvorena koji žive svojim životom i koji su, mogu biti muslimani i nemuslimani kao i ljudi. Dok ima i onih koji smatraju da je Iblis znači predak svih džina, a Allah najbolje zna. I Adem nam dolazi živjeti na ovu zemlju smjenjuju se generacije kao što je kažu, rekao prije nego što ga je stvorio inni ardi halife, ja ću na zemlji stvoriti halifu, to jest onoga koji će uvijek imati nasljednika na zemlji generaciju za generacije. I smjenjivali su se do našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Nastavit ćemo ako Bog da dalje u vezi s tim šta se sve događalo uz Allahovu pomoć, a za sada toliko. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vrata nagradi